I denne foreløpig siste episoden av Synopsis så snakker vi om NRK-serien Valkyrien. Det gjør jeg, Henrik Jølland Ulving, sammen med regissør og serieskaper Erik Ristadstrand og skuespiller Ellen Birgitte Winther. Intervjuet er gjort i samarbeid med og tatt opp på Litteraturhuset i Bergen. Jeg begynner som vanlig med å høre liksom om deres vei inn i bransjen i utgangspunktet. Hvordan var det for din del, Ellen Margitte? Uh, eh, ja um, Når bestemte du deg for å bli skuespiller? Ja, nei, jeg bestemte meg når jeg var ti år, i London. Eh, jeg hadde før det Jeg har alltid vært veldig opptatt av dette med historiefortelling. Jeg har vært fryktelig glad i å høre historier fortalt, enten det var i bokform eller besteforeldre som fortalte fra krigen. og Veldig opptatt av det på en eller annen måte, men uten at jeg hadde fått satt det i noen slags form for system, at jeg visste at det var det noen som kunne ha som jobb. Eh, men så var jeg i London da jeg var ti. Eh, og litt sånn for første gang på et ordentlig stort teater som ikke var sånn skoleteater eller Rikskonsertene på tur. For Da var vi i London på Palace Theatre og så Le Miserable. Og da husker jeg at jeg var, det var et slags jordskjelv. <laughs> Så jeg spurte mora mi på vei ut av teatret hvordan hvordan kommer man seg opp på den scenen? <laughs> Hva svarte hun? Eh, nei, hun fortalte at det var en utdannelse. Så hun var, hun var da lærer. Ja, nettopp, eh, typisk. ja, at man kunne liksom, ja. så man kan gå lærerskole, du kan gå politiskole, som min far gjorde, og du kan gå skuespiller på en eller annen skuespillerutdannelse. Ja. Og det var jo nok et jordskjelv, for det, det, virket, altså, det, var liksom en slags form for fantasieksistens som ja, når jeg skjønte at det var noe håndfast, noe du kunne bli, mm. så, det, eh, så har jeg egentlig aldri tenkt på noe annet. Hva var liksom veien derfra, da? Eh, ja, da var det Bodø Amatørteater. Da måtte jeg tigge meg inn. Jeg fikk ikke plass, for det var fullt, men jeg kjæreba om å få være rekvisitør eller et eller annet. Og så falt det Om å være Rekvisitør. rekvisitør mm. Bare for å få være med, da, på en eller annen måte. For å få være i nærheten av det der eh, som var så fantastisk. Og så ble de øm, tror jeg, <laughs> når, jeg, så, når jeg var så veldig opptatt av det. Så, så da fikk jeg være med der. Da. Så jeg holdt på i Bodø Amatørteater, og det er masse sånn amatørvirksomhet i Bodø. Og så eh, eh ja, Romerike folkehøgskole og Statens statsrådskole fra 1997 til 2000. Okay. Ja. <laughs> Hvordan var det for deg, Erik? Hva Var din første jobb i film- og TV-bransjen? Første jobb? Uh, det var jeg her i, i Bergen. Så ja, de hadde jeg laget noen kortfilmer. Sånn bare med kompisene mine, eller folk som jeg liksom uh, tvang med. Uh, så, fikk, så, jobbet, ja, studerte jeg teatervitenskap her på Høyden. For det var det liksom eneste faget du kunne ta hele studielånet og bruke på å reise, og så bare ta eksamen når du kom tilbake. For det var ingen sånne pliktige innleveringer. Ja, så jeg hadde reist et halvt år, så kom jeg hjem og måtte liksom ta eksamen på tre måneder. Og hun ene foreleseren min der heter Lene Løtvedt, og hun skulle lage en kortfilm. Hadde hun fått penger til fra Vestnorsk, så da fikk jeg lov til å liksom være B-foto det som kamera, altså second camera på det, det var en amerikansk fotograf. Ja. Så han trodde jo at jeg kunne eh, dette. Så han kom liksom med 16 mm-kamera og bare ba meg om å skifte magasin. Eh, magasin. Så hadde jeg fått en magasin som filmrullen er inni, som ja. står på toppen av kameraet. Dette var før det ble video. Så det var det jo bare å lære seg det. Eh, og det foregår jo da sånn at filmen kan ikke eksponeres, så du må putte hendene inn i et sånt telt, og så må du føle deg frem. Helt i blinde. Å være helt sikker på at liksom, emulsjonen ligger riktig vei, og at, det, at du trer det her riktig. Mm. Det var liksom min ilddåp i filmbransjen. Jeg, jeg, tror det gikk greit. Hadde, det var ingen sånne tekniske Jeg skulle også dra fokus, da. Ja, okay. Som er jo helvete å lære seg. Som mange bruker mange år på. Men jeg fikk liksom to dagers opplæring, og så bare begynte vi. Og hvordan gikk det? Her? Jeg tror ikke filmen ble sånn kjempebra, men jeg tror ikke det bare var min feil. Men uh, jeg tror det gikk helt greit. Jeg husker en gang så hadde, for det, jeg visste ikke helt sånn kutyme med dette med regissøren Nei. Eh, og alle innspillingslederen og alt det her var litt sånn eh, nytt for meg, for jeg hadde liksom gjort alt sjøl før. <laughs> Men her var det liksom et stort sett og, og Hierarki. Ja, så mm. husker jeg vi satt på, inne på et sånt toalett på verftet og skulle filme en sånn scene hvor hovedrollen typisk ser seg selv i speilet og har en samtale med seg sjøl mm. og en fe. <laughs> Men sånn så satt jeg der med det hjulet og skulle dra fokus. For da skal du liksom dra fra speilet og tilbake igjen. Da må du regne liksom fra henne til speilet og tilsvarende. Så det var mye sånn kompliserte greier der. Ja. Og så syns jeg det tok så lang tid, for da hadde vi tatt flere tagninger. <laughs> Hvor regissøren sa takk. Ah, ok, fint, Så gjorde jeg klart, så sjekket jeg om det var nok filmrull igjen til en tagning til. Mm. Og så var det det. Men da var jeg veldig redd for at de skulle gå tom for film midt i tagningen. Så i den ene tagningen så bare sa hun ikke takk. Og jeg satt liksom sånn til at jeg kunne ikke se hva som skjedde. egentlig. Jeg kunne bare se liksom, hvor skuespillerne sto. Så det endte med at jeg sa takk. <laughs> For jeg tror jeg var så redd for at, film, at det skulle gå tom for film. Og at jeg syntes Hadde hun glemt det å si takk? Eller? For det, tok, liksom, det var bare en evighet med stillhet. <laughs> Så jeg begikk liksom kardinalsynden på et filmsett, som er å si takk før regissøren for regissøren. Og fikk jo høre det etterpå, da. Men uh, det var liksom det jeg husker best fra den jobben. Men du har gått uh, eh, teaterhøgskolen. Har du noe formell uh, filmutdanning? Eller? Ja, jeg har det. Jeg har uh, først en sånn uh, Det som da het uh, Kan Mag i sin tid. en slags bachelor i film- og medievitenskap og teatervitenskap. da. Og så jeg, jeg gikk jeg tre år på, på filmskole på Lillehammer. Ja, okay. På regilinjen der. Det må ha vært av de første kullene? Ja. Kull nummer to. Kull nummer to. Ja. Så er noen, var... de, noen kjentfolk med i på Valkyrien? Ja, altså både uh, meg, da, som regissør. Mm. Den ene manusforfatteren, Thomas. Ja. Erik, som er produsent. Johan Fredrik Bøtker, som er her fra Bergen, som er fotograf. Og Simen Gengenbach, som klipper. Alle de gikk fra det samme kullet på filmskolen. <laughs> Ja, så vi har laget tre spillefilmer sammen, og så denne serien. Altså. Så. Egentlig en slags sånn reunion-prosjekt? Ja. ja. Egentlig, vi har liksom aldri breaked up, da. <laughs> Var, samme gjengen. Skjønner. Mm. Eh, vi skal se et eh, klipp fra episode to. Eh, den bare blir sittende. Klar til å se? Ja da. hvor Leif introduserer egentlig hele konseptet med denne undergrunnsklinikken for deg, Unn? Et par ting som jeg vil at vi skal være enige om, først og fremst. Vilma hun kan ligge her nede, ikke noe problem. Dere kan holde på med forskninga deres så mye dere vil. Jeg bryr meg ikke om hva dere gjør. Og dere skal ikke spørre meg om hva jeg holder på med. Er vi enige i det? Sikkerheten tar jeg meg av, men bare så lenge jeg kan være 100 trygg på at dere holder kjeft. Og her henvender jeg meg vel først og fremst til deg, Bikkebø. Dette her er jeg jævlig nøye på. Ja, du kjenner ikke meg. Jeg kjenner ikke deg på noen annen måte enn det Ravn har sagt. Han stoler jeg på. Men hvis du sier noe til noen om noe som helst av det du har sett her nede Trua du meg? Ja. Jeg gjør det. Og så driver jeg ikke hotell her nede. Til gjengjeld for gjestfrihet og tryggheten jeg tilbyr, skal dere gjøre noen småjobber for meg. Hva slags, hva slags jobber da? Enkle ting. Små ting eh, som dere kan, Eh, pasienter jeg skaffer, og som dere behandler her nede i, i klinikken. Hva slags pasienter? Ja, nei, Det er vel folk som velger å stå utenfor det offentlige helsevesenet. da, kan du si. Ok. Hvorfor vil de det? <laughs> ja, Umulig å se for seg det. <laughs> At det er noen som ikke har tillit lenger. Som kanskje har blitt feildiagnostisert og feilbehandla. Folk som eh, blir møtt med arrogante og invaderende spørsmål hver gang de er sjuke. Som ikke får bestemme over sin egen kropp. Folk som ikke godtar prognosene blir servert, eller ikke vil dø blant fremmede og bli huska som statistikk eller en uønska budsjettpost. Folk som ikke sverger til vestlig skolemedisin som nekter å bli tvangsmedisinert, befølt av fremmede fastleger som ikke husker hva pasienten heter engang. Folk som nekter å være en del av en legemiddelindustri som er helt ute av kontroll. Som utnytter fattige og selger overpris av vaksiner til folk som ikke trenger dem. Som tjener på patenter de aldri produserer fordi det er mer penger i å la sykdommene spre seg litt først. En industri som korrumperer folks liv og helse. Det fins folk som nekter å være med på dette her. Eller som ikke får behandlinga de trenger fordi det er for farlig eller for dyrt i verdens rikeste land. Ja, helt umulig for deg å se for deg det? Nei. Og så er det et aspekt eh, til her, og det er at eh, noen av de folka betaler jævlig bra. Jævlig bra. Var denne scenen alltid sånn? Fra første utkast av manus? Um Nei, <clears throat> var ikke, scenen var der alltid. Uh, at de skulle sitte der og snakke. Og, og at liksom klinikken skulle bli litt til mens han snakker. Han er jo en sånn karakter som er veldig preget av sånn hybris, som man kan bli litt sånn høy på seg sjøl. Så skjer det ting mens han snakker, så plutselig har han skapt en klinikk. Uh, <laughs> men nei, vi er jo utvidet den. Fordi dette er fra episode to, helt av slutten av episode 2 Og i episode én var det en sånn lang monolog som Leif hadde hvor jeg syns i klippen at det funket veldig bra. Og så syns jeg at Pål Sverre altså Paul Sverre som spiller Leif, hadde liksom funnet en sånn tone i den monologen som jeg likte veldig godt. Så jeg utvidet den og skrev inn en masse tekst så, i klippen. Så veldig mye av det som du ser der vi klipper ut fra karakterene i studio, til alle disse uh, kjøpte bildene som vi har eh, liksom, funnet på nettet, mm. så er mye av det eller du kan liksom høre det litt på lyden. På et tidspunkt der så fjerner vi oss liksom fra studio og går inn i øregangene dine. og så blir vi der en stund, og så går vi tilbake igjen. Og ja, Helt umulig for deg å se for deg det. ja, ja. Så der eh, det er et parti der hvor det er skrevet. Han har dratt gjennom en slags sånn blogginnlegg. Ja. <laughs> Han blir liksom grepet av det. Ja, ja. Og så klarer han ikke å stoppe, så, blir, så får liksom legemiddelindustrien passe på skrevet. Så. så det var sånn gøy. Det kan du jo, så lenge ikke du er bundet av hans eh, altså leppesynk, så kan du gjøre det. Ja, ja. Men sånn helt, eh, så går helt tilbake til starten, hvor kom ideen fra? Helt opprinnelig så var det en idé som NRK Eller NRK tenkte her, eh, de ville lage en dramaserie, så, så betalte de tre flinke eh, menn for å sette seg sammen og skrive noe. Så var det Thomas seberg Thoresen, Lars Gudmestad og Simen Svale Skogsrud som alle etter hvert senere har liksom gjort veldig mye. Og Thomas hadde jeg jobbet en del med. Vi gikk sammen på filmskolen. og vi skrev eh, sønner, eh, Han skrev 'Sønner' sammen, som jeg regisserte. Mm. Uh, og de jobbet et halvt år, tror jeg, til NRK ikke ville betale dem mer. Og da hadde ikke de kommet opp med så mye, men de hadde denne ideen som de ikke klarte å få kjøtt på bena. Men ideen var da altså en mann som må etablere en eller nei, en mann som har en døende kone som ligger i koma, mm. og som han må behandle i hemmelighet. Så det var liksom ideen. Mm. Så de hadde den karakteren, og de hadde den døende konen, og så liksom Hva slags pasienter kan han ha? Så liksom The Underground Doctor. Men, ja. men uh, de kom ikke noe lenger. Og så la og de det 2000... prosjektet på is. Det var 2006. 2006 han det. Mm. mm. Eller 2007, kanskje. Men ja. det var liksom rett etter at 'Sønner' kom ut. Okay. Og så kom Thomas tilbake til meg noen år senere og spurte om jeg var interessert i å utvikle det videre. Men da drev jeg og filmet Varg Veum faktisk i dette rommet her. Ja. Dette var Varg Veums leilighet i den siste filmen. Eh, her var stuen, her sitter hun var stuen til Varg Veum. Soverommet var denne. Så da var jeg opptatt. Så eh, kom de tilbake igjen til meg, han og produsenten Erik Fogel, noen år senere. Så i 2012, 2013, akkurat årsskiftet der, mm. så eh, passet det sånn at jeg kunne bli med. Mm. Så da begynte vi å skrive egentlig litt på nytt. Da hadde Thomas skrevet utkast til første episode, så skrev vi på en måte de tre første episodene sammen med meg og han. Ja, nettopp. For NRK, da? Ja. ja. ja. Så NRK ga oss liksom eh, litt penger til å utvikle, sånn akkurat mm. nok til at vi kan skrive halvt års tid. Mm. Og så eh, gikk jeg ut og gjorde okkupert i et år, og så mm. kom jeg tilbake igjen, og da fikk vi eh, liksom Da, trykket de på den store knappen, og så ja. fikk vi pengene. Kult. Hvordan var din vei inn i prosjektet, Elma Gitte? Jeg fikk et mail fra Yngvild Haga, som, Kasting, eh, eh som har kasta Valkyrien, ja. ja. Eh, Hva sto det i den? Jeg var for så vidt på en annen prøvefilming. Da nevnte hun det for første gang. Jeg var i prøvefilming på en rolle som jeg egentlig ikke ville ha. Som jeg ikke syntes var så gøy. <laughs> og så sa hun at hun hadde en TV-serie på gang, og om hun kunne sende meg en mail på det. Og så sa jeg selvfølgelig ja til det. Og så fikk jeg forespørsel da, om eh, jeg hadde lyst til å komme og prøvefilme dette. Ja. Og så fikk jeg lese de to første episodene. Før du går på første Før jeg gikk på første ja. prøvefilming, ja. Hva er forskjellen på den når du leser de to første episodene, og den episodefilmen du ikke hadde lyst til å gjøre? <laughs> Hvorfor er det ene nå du har lyst til å gjøre det andre? Det, det, tror jeg jeg snakka med deg om før. Mm. Eh, noen ganger så går du på altså blant Den filmen som jeg var på prøvefilming til når hun nevnte dette her, mm. hun sa ikke navnet på serien, eller noe, men at det var en TV-serie hun var i gang med, eh, det var en sånn klassisk prøvefilming der du Eh, får en scene, mm. og så får du en veldig brief, eh, sånn kjapp brief fra casteren på at det handler ikke om dette. Yeah. Og så har du ikke noen regissør du kan forholde deg til, eller noen du, kan, du har ikke noe sted der du kan innhente mer informasjon, så du mm. får på en måte bare 'så sa hun', og 'så sa han', og 'så sa hun igjen'. Yeah. og så merker jeg at det, var, at det bare var, ikke var så spennende, så jeg syns ikke det snakka til meg på noen måte, men jeg hadde selvfølgelig lyst til å vinne konkurransen. <laughs> eller du har lyst på rollen, eller du har lyst på jobben, liksom. Yeah. Men eh, ja. Mens dette her var, fikk jeg jo lest de to første episodene, og, og ble veldig veldig begeistra. Ja. Han hadde mye høy gåsehudfaktor i det jeg leste det. Og det snak, for det universet snakka til meg, jeg syns det hang så godt sammen. Og det var noe helt nytt, det var noe man aldri hadde sett før. Produsert for norske skjermer. Um, ja. Er det noe sånn mer konkret? Hva er det liksom du kjenner på, hva du ser etter? Sånn i, du visste at det var UNN som var aktuell? Ja, det visste jeg. Ja. Eh, når det gjaldt rollen, så, altså, det, det, det, er nesten lettere å være konkret i forhold til det. For på serien så tror jeg bare det var en sånn Eh, det var noe helt annet. Det sto så utrolig mye på spill for karakterene hele tida. Mm. Eh, og, og, jeg trodde på det. Jeg trodde på universet. At det var i en, i en parallell verden så kunne dette skje. At det var et eller annet i det som bare snakka til, til mellomgulvet. Mm. Eh, når det gjaldt karakteren, så var det jo mer at jeg, at, at vet ikke om man jo man ser kanskje etter det man ser etter spillbare situasjoner. Mm. Situasjoner du kjenner at du klør etter å få lov å tre inn i og prøve å finne ut av og få hull på. Hva er det som kjennetegner en spillbar situasjon? Nei, det er jo sånt uh, Eh, det, jo, eh, altså, det handler også om, om, eh, det der med å finne de emosjonelle situasjoner, der du, mm. der du har et spenn du skal over. For eksempel så var det jo for Du får lyst til å prøve deg på en sånn situasjon som den, den som jeg prøvefilma på faktisk også første gangen, som var å gå inn i det rommet der min mentor og venninne gjennom mange år, som jeg har vært i begravelsen til noen få dager før, ligger og ikke er død likevel. Det å teste ut liksom hvordan, hvordan i alle dager skal jeg løse det? hvordan skal vi hvordan hvordan skal jeg få det til? Mm. Sånne ting har du jo lyst til å prøve når du er skuespiller. <laughs> um, det er derfor du måtte også lese begge episodene? Ja. For å liksom skjønne For å forstå hvor mye det som ja. sto på spill for meg, eller som, hvor ja. mye det ville påvirke meg. Hva den scenen mm. betyr. Mm. Men da jeg kom på den prøvefilmen, så hadde jeg jo bare Ingvild Haga, som er en nydelig dame fra Trøndelag. Hun sto med noe sånn ark som hun leste fra. Og så Hun var motspilleren, den? Hun var motspilleren min. Ja. Hun Eh, hun sto med liksom rett ved siden av kameraet, og hun var på en måte da ravn. Mm. Så hun leste hans tekst, men så er jo også Leif inne og sier et par ting der. Jeg, vet, jeg husker ikke akkurat når han sa, men kanskje det var et tidlig manusutkast, at han på et tidspunkt skulle rope 'hold kjeft'. <laughs> Ja, stemmer. Ja, sant? Han hadde litt mer å si. Ja, han hadde litt mer å si jeg der. flyttet de replikkene til den scenen foran. Ja. Der du kom ut av bilen. <laughs> Ikke sant. Ja, ja der var det jo en del av den. Ja. <laughs> Så da sto Yngvild og sa ja, og når jeg, da ser jeg, da, da er jeg liksom ravn, så da skjer det på meg. Og når jeg gjør sånn og sier 'hold kjeft'. Jeg kommer ikke til å rope, eller noe sånt, men da, ser du her. Og da er det liksom Leif som roper 'hold kjeft'. Talk to the hand. Yes. Og, så, og hvor er Vilma, da? Nei, hun er her. Og så peker hun på en svart skinnsofa der jeg var sånn OK, og vær så god. Din beste venninne og mentor. <laughs> ja. Så det var liksom egentlig helt sånn umulige forutsetninger for å få for å liksom, tro på situasjonen. Ja. Uh, ja. Og så ser jeg prøvefilmingen etterpå. Ja, nettopp. I den det var litt neste spørsmål. Ja, ja. Og så, sitt, så ser jeg, så kommer jo tårene yeah. til Elbite. Yeah. Uh, fordi hun har skjønt situasjonen. Og liksom klarer å se bort, se forbi sofa. <laughs> og, og liksom hånddukken. Ja, Og uh, ja. Hvordan var det fått beskrive den uh, castingtapen? Hvor er det du ser den? henne? Ser du den på kontoret? Ser du den på hjemme? På, ja, vi prøvde på mange til den rollen til, eh, til UNN. Mm. Uh, sted mellom 25 og 30, tror jeg. Oi. Er det vanlig? Er det mye, eller er det er det usedvanlig mye, eller er det helt eh, normalt antall? Vet jeg ikke helt, faktisk. Eh, jeg ville prøve mange. Ja. Um, og jeg ville, det var noen jeg visste jeg ville prøve. Så var det Yngvild, som er veldig flink, som hadde noen hun også ville foreslå. Mm. Uh, så akkurat om det er vanlig det, Jeg tror det er ganske vanlig å prøve ganske mange. Men det... det er jo da veldig ulikt hva du får. Og uh, noen av de er bare kjempeflinke og kommer kjempegodt forberedt, mens andre har manus i hånden og liksom prøver å forstå situasjonen litt der og da. og Noen mm. går veldig stort, og noen går veldig lite, så du må liksom zoome inn og se. Men det her er Yngvild veldig flink til, så hun klarer å skape, i hvert fall for meg som bare ser videoen da første gang, mm. Mm. klarer hun å skape en troverdighet i situasjonen nok til at du klarte å gjøre en veldig god jobb. Og så kalte vi det vel inn en gang til. Ja. Og da var jeg til stede, tror jeg. Da var du til stede. Ja. Og en, ny svart, en annen svart sin sofa spilte ja. da rollen som Vilma. <laughs> For da var, vi, da var, vi, på Ja. Var det forvirrende at det ikke var den samme svarte skinnsofaen? Akkurat <laughs> det tok jeg ordentlig på strømmen. <laughs> For da var Sven med. Eh, det hjalp jo litt. Mm. Men da var jeg også inne og regisserte litt mellom. Tok vi to-tre tagninger? Liksom, ja, det liksom, gjorde vi. Altså, hva, hva, sa du i de Hva, var, hva måtte du regissere? Nei, jeg merket at Sven Nordin, som spiller han, han er veldig sånn uh, vant til å være uh, alfahannen, ja. på en måte. Det kan jeg Han er vant til å liksom, ha hovedrollen og være stor ja. og ta og Han er en veldig sånn jovial, trygg fyr. Mm. Trygg i seg selv, men han inngir også trygghet til andre. Mm. Så han var veldig sånn uh, eh, Med Anne-Brite var veldig sånn uh, taktil. Han var veldig uh, mye berøring. <laughs> Ja. Og, de blir altfor gode venner, ja. syns jeg. Karakterene ble liksom For du er egentlig venninne med ja, men situasjonen er jo at han har nettopp mm. begravet sin kone. Mm. Og det er da din måte, beste venninne og mentor. Mm. Og alle har grått, og det har vært følsomt. Mm. Og så plutselig skal hun se at der ligger hun, og det er liksom 100 spørsmål. Mm. Og det er liksom grotesk og under jorden og i en gammel bunker. Mm. Så det er ikke sånn det er ikke noen lett jovial stemning. Mm. Så jeg måtte få Sven til å slutte å liksom, sette henne på fanget og, prøve å trøste. Det, sant? Ja. Når han ser at hun gråter, så vil han prøve å trøste og så komme raskt til målet. om at Målet er jo at hun skal bli med. Hun skal rekrutteres inn i prosjektet Klinikken, mm. som liksom var det vi så slutten av her nå. Mm. Men uh, Sven gikk liksom litt hardt, hardt til verks, da. Yeah. <laughs> Syns jeg. Ja. Det, men det skjønte han jo. Ja. Men det er jo gøy for han òg, for det, det får jo han prøvd ut scenen også egentlig for første gang. Ja. Mm. Selv om han allerede hadde rollen, så har jo ikke han prøvd scenen. Men prøver dere mange sånne iterasjoner før dere liksom finner tonen? Sånn du, uh... På prøvefilming eller Nei, på sett? På, på sett òg, egentlig. Vi pleide å møtes, vi hadde jo gjerne innspillingsdag som begynte rundt åtte, altså i hvert fall i klinikken. Mm. Og da blokka vi scenen først. Hva vil det, si? det vil si at vi Eh, vi har jo da en plan allerede, for vi har hatt leseprøver og lest igjennom og snakka om hva det handler om og kommet med innspill og alt det her. Mm. Men da, da, prøver vi det ut på, på, eh, i klinikken, da. Ja. Og kommer med, da kommer vi gjerne med forslag, Erik kommer med forslag, og vi kommer til en slags enighet da, sammen med Erik og og så med kamera med Johan Fredrik Bøtke Da, ja, som, for der, altså dere går fysisk gjennom scenen? Da går vi fysisk ja. gjennom og så prøver vi forskjellige ting. Og kjennes for skuespillerne hva som kjennes organisk. Og Erik som da har en tanke allerede som, som hele, Han ser jo hele tida helheten. ikke sant? Mm. vi går inn i situasjonene og har ikke det ansvaret for den helheten. Og så kommer jo Johan Fredrik også mellom at den vinkelen er fin, for da får han det lyset og den ja. med. Og, ja. Er det vanskelig å ha det i hodet, eller prøver, skal du glemme det etter han har sagt det? Altså sånn hvor du skal stå pga. lys og Oh, ja, nei, ja, det er ikke så vanskelig. For det, det, det, eller det kommer jo helt an på, selvfølgelig. Det finnes noen situasjoner der det er vanskelig òg, men det er vel mer den at ja, man leter etter en organisk måte å løse det på. Og hvis mm. man kjenner at noe i det er veldig lite organisk, så ber man jo om hjelp. Og så finner man et slags kompromiss, eller man justerer på det, sånn at det mm. kan, skal kjennes ut altså, Vi er jo avhengig av å kunne, kunne gå inn i situasjonen og tro på den mest mulig. Husker du noen eksempler der det, der det ikke gikk? Der dere måtte gjøre noe, endre eller der du ba om hjelp? Mm. <laughs> jeg husker, jeg husker en ting som ble sånn gjennomgang gjennom hele produksjonen, som kom allerede første filmdagen. Var, min første filmdag var i kirka, når Vilma ble gravlagt. Mm. Der er det en dialog med Sven Nordin også. Og Erik, Det er om, om vinklinga på kamera og hva det du får med deg i kamera. Så Erik ville hele tida ha meg til å stå liksom oppi Sven, og gjerne sånn bitte litt bak han, sånn at jeg liksom sto sånn og pusta han i nakken. Det stemmer. <laughs> og jeg, jeg liksom, etter at på innstilling på innstilling, og det skjedde, så kom jeg til Erik og sa si, jeg kjenner meg som en sånn eh, klamt dusjforheng. Du vet de der som, som liksom insisterer på <laughs> når du står i dusjen, sånn prøver å riste av deg. Og det ble en slags sånn kode som Erik etter hvert bare begynte å si her må du inn og være dusjforheng. Og det, ble så, det, hadde vi såpass mye humor på gjennom produksjonen at på siste opptaksdagen så hadde jeg vært på Ikea og kjøpt dusjforheng til Sven Nordin. <laughs> Det er det jævligste dusjforhenget du kan <laughs> finne. Mest klissete. <laughs> Ja, ikke sant. Sånne tilfellet ja. Men når dere går i gang med å, Når dere får penger til eh, den store knappen, som du sier, altså ja. dere får penger til å skrive hvor begynner dere enda? Hvordan er liksom prosessen når dere skriver disse manusene? Nei, altså Når vi har kommet så langt, så har vi jo skrevet en del ja. allerede. Så det har, eh, på det tidspunktet så hadde jeg en sånn viss grov skisse på hva alle åtte episodene skulle ende med. Okay. Og en viss overskrift på hver episode som um, funker. Eh, eller bare som gir meg en sånn trygghet på at jeg vet hva som skal skje. Du vet hvor man skal ende. Ja. Mm. Men da, eh, da, da skulle Thomas, som jeg da frem til da hadde skrevet sammen med, han skulle ut og gjøre noe annet. Mm. Skulle eh, liksom ut av prosjektet, og det var avklart på forhånd. Så da første jeg gjorde, var å hyre to forfattere til. Bjørn Ekeberg og Katrine Valen Seina. Som jeg allerede jobbet med, og som heller ikke kjente prosjektet, og som måtte da inn i prosjektet. Oi. Det tar jo litt tid. Ja. For da må de lese alt og ha lange dybdesamtaler med meg ja. om uh, hva er hva er sjangeren her? Liksom, hva er følelsen hva slags serie er det vi skal lage? Mm. Det er jo ikke det så veldig det Nei, jo det er jo litt abstrakte mye... <laughs> verdier. sant? Så du må liksom prøve å finne og så er det en komplisert serie. Det er jo, sånn som det er humor og det er litt sånn eh, Ja. Det er liksom det, både litt medical og litt thriller og litt drama og en del humor. Og mm. det er en sånn eh, salig sjangerblanding og en balanse som på en måte ligger liksom litt over realismen. Mm. Så det skal ikke være helt realistisk. Det er ikke sånn at du skal tro helt på at det skjer, men det skal være troverdig nok innenfor det universet vi velger å skape. Mm. Og det liksom, å finne den tonen mm. tar jo litt tid for nye forfattere. Så da gjorde vi det. Da fikk vi de inn og, begynte å jobbe med de i noen måneder. Fikk opp en episode fire, fikk opp en episode fem. Og så jobber jeg sånn at jeg velger Jeg, liker å vente med å skrive liksom, så lenge som mulig. Så jeg jobber veldig lenge på tavler. På okay. sånne ark. Sånne, Skal vi se på et ja, eksempel? Ja, du kan hente opp et hvis du har en. Her har vi episode åtte. Sånn her, ja. <laughs> Så dette, dette er et eh, tidlig eksempel på episode åtte, så vidt jeg kan si. Ja. Det er Hvis vi da Altså, en episode er 45 minutter, sant? Mm -hmm. Og sånn Noe vi har lært fra Amerika, der de har liksom perfeksjonert den eh, kommersielle timen, mm. der én time, altså en time TV in, eh, avbrutt av eh, reklame, ja. blir da 45 minutter til sammen. Så etter 10-12 minutter så kommer reklame, så kommer reklame, så kommer reklame, så er det ferdig. Så har du en liten, et anslag helt først, og så begynner akt 1, mm -hmm. akt 2, akt 3, akt 4. Så har du gjerne en liten epilog, da, ja. i dette tilfellet på episode 8. Ja. Så har du Så jobber jeg med gjerne fire som regel linjer i historien i hver episode. Mm. Av og til fem. Ja. Er det fargekodet her? Ja. Så her i dette tilfellet så tror jeg Leifs linje er rosa. Mens um, Unn er blå? Ja, Unn er blå, men Unn er også litt uh, gul og <laughs> sånn. Men uh, ja. Uh, Ravn og Vilma er gule. Ja. Siv er litt sånn uh, pistasjegrønn. Mm. Og Theo er oransje. Siv er stedatteren, sant? Siv er stedatteren. Ja, ja. Mm, stemmer. Stedatteren mm. til Vilma Ravn. Ja. Så da jobber jeg liksom lenge med med dette bare som scener. Sant? Dette er en scene. Så det første er en postakopalyptisk vinter. Det kan bare være to bilder. Tre bilder. Hvor du ser eh, flyalarm? spørsmålstegn Mm. Inn i episoden to dager etter. Norge løsrevet, Norge responderer, middelklassen plyndrer. Yeah. <laughs> Dette var tidlig når jeg trodde jeg hadde mye penger. <laughs> eh, samfunnets respons på krisen. Yeah. Mens første scene er liksom Leif i krisemøte, mm. hvor han holder en sånn tale bak rådhuset til folket. Mm. Og knallhard pessimisme med skjult skadefryd. Mm. Vi må skremmes til endring. Mm. Klipp til sykehuset. Mm. Hvor det er krise og Vilma-jobber og UNN-jobber, og det er liksom forskning versus strøm. Mm. Og så er det Siv som drar ut på en farlig tur, mm. og Leif som går rundt og er egentlig veldig stolt over det han har gjort, mm. osv. Så, videre. så dette er veldig nyttig for meg, for da kan jeg se at jeg klarer å gå innom de forskjellige linjene, sånn at de holdes ved like, og de holdes varme, og at publikum akta, ja. ja sånn at, også at klippene mellom der til dit, f.eks., eller der til dit, er lange nok, ja, sånn men ikke lange nok, for lange til at du mister Glemmer tråden. Men at, ja. at det, det, hullet som du velger å klippe vekk, mm. eh, gjør det mer spennende. Ja. ja. Så sånn jobber jeg lenge, og da jobber jeg med å snakke gjennom episoden. Ok, Med manusforfatterne? Ja, med manusforfatterne, eller andre folk veldig ofte. Fordi ja, okay. manusforfatterne vet jo de kan jo historien. Ja. Så vi tar inn folk som bare går forbi kontoret, og så kan jeg pitche denne episoden for deg. Ja. Og så, så, merker du veldig tidlig, eller veldig tydelig, når liksom øynene glir litt over, eller når de kjeder seg, eller når de ikke forstår, eller ja. når de ler. sant? Uh, så det er veldig nyttig. Mm. Å snakke gjennom en sånn episode er veldig nyttig. Og det gjør du eh, Mange ganger. Ja. Mm. Så, det gjør jeg. så jeg, jeg bruker ikke synopsis, Nei. eller som dette heter. Men jeg, jeg går rett fra <laughs> det, den tavlen mm. til en såkalt step outline som bare er liksom to-tre setninger per scene. Mm. Og så rett til treatment, som er da typisk 20 sider, 25 sider. Men bare en Som er egentlig av... alt unntatt dialogen. Ok. <laughs> Har du angst for dialog? For å skrive dialog? <laughs> Nei, det er jo det gøyeste. Ja, ok. Ja. Nei da, det er gøy. Så det er ikke prokrastinering? Eh, nei, men det er litt for å vite hvor mye plass du har. Okay hvor mye plass du har til rådighet. Ja, til å sånn at ikke du liksom går deg helt vill i en dialogscene <laughs> som blir fire sider, og så, og så oppdager du at da blir plutselig manus til 65 sider. Nettopp. Så det er litt nyttig å bare ja, gå den rekkefølgen på det. Ja, ja. Jeg så en, eh, oppdaget en detalj her. Ravn tusjer på Theos ansikt, hadde, det, hadde han tenkt å Hvor står det her? Det står helt til høyre der, i <laughs> epilogen. ja, ja, ja. Skal han rett og slett skjære av ansiktet hans og endelig gi han denne face, uh, faceliften? Ja, det var en idé vi facelift. Ja, det var en idé, fordi at Theo er jo i trøbbel. sant? Han har rømt fra fengsel på det tidspunktet. Ja, ja. Men alle kjenner ansiktet hans. Ja. Så vi hadde en sånn greie i første episode, så sier Theo uh, eh, Jeg hørte at du kunne gi meg et nytt ansikt, sier han til Ravn. Mm. Og så blir Ravn litt sånn indignert over det. Og sier han nei, det går ikke, det er bare tull. Mm. Uh, så hadde vi en sånn idé om at kanskje i siste episode så skulle han faktisk liksom, skulle vi se at han skulle begynne å <laughs> gjøre det. Sånn at liksom klipp til sesong to kan vi bytte ut skuespilleren med en annen skuespiller. Eller gjøre et eller annet. Uh, da har du taket på han i lønnsforhandlingene. <laughs> Ja. Det er sant. <laughs> Men uh, vi valgte jo ikke å gjøre det. Var det noe i tråden til Ellen Birgitte som var annerledes i, i noen tidligere utkast? Ja, ja. Det var jo det. Ja, var det, når du, det episode, den du leste, var det noe annerledes? Ja, ja, det, ja, det var det. Eh, ikke sånne svære Jo, for så vidt. Jeg hadde ei datter. Oi, <laughs> ja, det har du ja. Jeg hadde ei datter og en eksmann. Ja. Så det var litt sånn for Når jeg var nede i den klinikken, så skulle hun på noe ballett og noe greier. Så liksom, <laughs> ja. Men så bytta de ut eh, dattera og eksmannen med Knut. Ja. Som, eh, ja, sånn at hun fikk en kjæreste som hun egentlig kanskje ikke ville ha ja. helt heller. At spiller som en veldig god skuespiller. Jeg har han er sinnssykt flink. Ja. Jævlig hyggelig fyr. <laughs> veldig bra. Det er mannen min. <laughs> ja, han er kjempegrei. ja. ja. nei, så det var litt sånne ting. Og vi husker vi ja. snakka tidlig i starten også om hvorvidt liksom, dette med barn og sånn. Som var ei mm. dame som begynte å bikke 40, begynte å nærme seg den der biologiske klokka om hvorvidt hun skulle liksom I og med at vi jo ikke hadde den dattera lenger. Mm. Vi hadde en del sånne ting som vi Ja. Ja, om hun skulle liksom ønske seg barn? Det skulle være en... Ja, om det skulle være en issue for henne. Ja, om det liksom, for, så lønner vi vel på at det, at det ikke skulle det. Mm. At hun heller er en sånn dame som er veldig gift med jobben sin, og som kanskje litt, er litt stressa av å gå inn i for tette relasjoner. Mm. Som, jo, som, vi jo ser så vidt, så vidt innom da når Knut blir smitta av den viruset og ligger på sykehuset. Ja. Og gjerne vil liksom da inn i faste rammer og sånn, som hun ikke er så interessert i. <laughs> Ja. Men hvor er det, når er det dere fjerner barnet? Eh, og eksmannen? Eh, eh, ganske liksom- tidlig, tror jeg. Ja. Eller liksom Når vi skjønner at det blir enda en storylinje å holde styr på, styr på mm. som ikke egentlig tilfører så mye til det tette dramaet. For jeg vil liksom gjerne holde dramaet så tett som mulig der nede under jorden. Mm. At alle de som er der, har en grunn til å være der. Mm. Uh, og så hadde på en måte Ravn allerede datteren som han sånn, måtte liksom parere hele tiden og lyge for. Mm. Så det å gjøre det samme med deg Det blir bare nok en scene hvor noen lyver om det som vi alle vet. Så, ja. Mm. mm. så, det forsvant ganske tidlig. Mm. Så var jeg også gjennom den helt sånn obligatoriske øvelsen som heter Skal UNN og Ravn ha eh, en romanse? Ja, en love interest. Ja. <laughs> Men det er liksom Hva skjedde med den? Nei, Den gikk vi vekk fra veldig tidlig. <laughs> okay. Fordi at det ville liksom slå beina under forholdet mellom Ravn og Vilma som er jo liksom deres bærebjelke. Liksom, uten deres kjærlighet så er jo på en måte ingen serie der. Mm, mm. Og det, det, å si at den er liksom ikke så viktig, ville jo være veldig mot sin hensikt, fant jeg ut. Og så syns jeg det blir også veldig sånn Vi går tett opp til legeromanen. Det er litt sånn klissete. <laughs> Litt sånn, litt sånn klassisk uh, Urst, unresolved sexual tension, som liksom skal bære. Som blir sånn her, Hvor har du det begrepet fra? Urst. Ja. Er det for manus? Ja, det, det, eh, det er kjent begrep i manuskretser. Ja, eh, jeg tror det kommer fra ikke, Første gang jeg hørte om det, var vel i forbindelse med X-Files. <laughs> Ja, som er helt basert på Urst. Ja, nettopp. Mm. <laughs> De to som aldri kan få hverandre. Ja, ja. Mm. Eh, hvordan forbereder du deg på å spille lege? Oh, ja, hva gjorde vi da? Vi hadde ganske mye sånn um, Vi hadde en del medisinsk research. Okay. Vi, hadde, var, vi hadde jo som regel kompetente folk inne alle de dagene vi gjorde ting som var medisinsk eller legerelatert. Mm, mm. Ehm, vi ble ganske gode på å ta blodtrykk. Okay. Ja, ble god yeah. Jeg følte meg skikkelig god på det en stund. Og på å sy. Og Du likte å gjøre det? Jeg likte det kjempegodt. Liksom, I sånne scener hvor du kunne velge litt hva du skulle gjøre, så valgte du det? Ja. <laughs> og fikk også kjeft for det at det var sånn Ja, men herregud, du er i bakgrunnen, vi trenger at du blodtrykk. går. Ja, men jeg er ikke ferdig med stinget mitt. Ja, men nå må du gå derfra. Mm. Ja, men ja. Så jeg ble liksom detaljfokusert på det. Ja. Og så hadde vi jeg husker Pia og meg var oppe på Ullevål sykehus og snakka med en nevrolog. Okay. Eh, hvem er, Pia? For, Pia Halvorsen spiller ja. Vilma. Mm. Og så er jeg heldig på med at jeg har eh, svigerinne og svigermor som er leger. Eh, Svigerinna mi er overlege på Haukeland sykehus her. Ja. Så det, ja, vi, hun, eh, jeg, hun, fortalte meg for at hun er barnelege, og hun går jo alltid veldig anonymt. De hun må ta ringer, og øredobber, smykker altså De er ganske sånn rein i det de har på seg. Men skotøy, der er hun. <laughs> Kommer snikende. ja, der er hun. <laughs> Sitter og snakker om deg, Maria. Nei, så hun, <laughs> hun, fortalte meg at hun for å sprite opp dette antrekket, siden hun har med barn å gjøre, ja. eh, valgte seg som regel sånne eh, ikke, Vi sier tre, eller klumper, tresko. Ja, eh, klogger. Eh, er sånn. mm. ja. Mm klogger, og at Vada hadde ofte sånne fargerike, enten med masse blomster på eller sånn kjempe signalroser, Og så hadde hun et par i gull. Og de fikk hun sendt over fjellet til Oslo. Så at jeg kunne ha de på meg. Og det ble som en slags sånn research. Jeg gikk liksom i sånne legesko. Jeg har gått legebein i de. De er jo med i serien. De er med i serien. Hvis man ser godt etter, så ser man at UNN har sånne gull... Hva kalte du det? Klogger? Gullklogger. Klogger. Mm. Gullklogger. Ja. Men hvordan er det sånn, er du med liksom å velge klær, eller er dette noe du blir eh, ja, jeg var, jeg var, absolutt med på det. Ja, yeah. ja Da leita vi veldig. For at, eh, hvem, hvordan kle, sant, under, særlig, Jeg var jo ganske kjapt under jorda der. og Hvordan mm. vil du kle deg i sånne omgivelser? Du, da sender du ganske sterke signaler hvis du da insisterer på stilett og skjørt. liksom. Mm. Eh, og Samtidig så ville vi ikke helt ha meg over i sånn fillete ullklær og joggebukse. Mm. Så da oppsto det et begrep mellom <laughs> kostyme, kostymefolk han og meg som vi kalte for praktisk sexy. <laughs> for de leta etter noe som skulle være praktisk, men det skulle ikke være over i det liksom eh, Det skulle ikke se sånn forsoffent ut på en eller annen måte. det skulle være feminint, og det skulle på en måte være en slags for hun skulle, ja, hun skulle, bry seg litt om hvordan hun så ut. Ja, At ikke du går liksom i sånn her uh... Eh, ikke sånn her sliten, fillete joggebukse. Nei, den sånn forbrytelsen, ullgenser Nei, ikke eh, sant. Lauren, ja. Skulle ikke den veien. Vi skulle liksom ha litt sånn penere ulltøy, og igjen litt innsving og litt sånn. Ja, ja Og gullklogger. Ja. så da, men det var jo Vi, altså, vi prøvde overhodet ikke å gjøre unsexy, men det ble begrepet mellom oss det skulle være <laughs> praktisk sexy. Var... Jeg syns det var vanskelig. Ja. Jeg, jeg syns det var dritvanskelig. Ja. Den, for jeg syns noen ganger at uh, du og kostyme og sminke gikk for langt. <laughs> At det ble tøyet? ja. Eh, jeg bruker Håret <laughs> spesielt. ja. Og eh, noen ganger i tøyet også. At det ble liksom sånn at jeg opplevde at UNN hadde tenkt for mye på hva hun hadde tatt på seg. Ja, ok det skulle være et par ganger du ble sendt tilbake igjen. Ja, ja. <laughs> Vi hadde en lunsj der Erik satt og så på meg gjennom hele lunsjen. Litt sånn avstand, og da hadde jeg fått noen sånne krøller. For da skulle jeg på date med Knut. Han satt og så på meg hele lunsjen og lurte på hva, hva hender det hender. Så var jeg sånn, du, sorry, men du må opp igjen. Jeg går ikke. Han får rette tangen. Ja, det, er sånn som, det, er utrolig mye detaljer du må holde styr på. sånn liksom overordna Ja, det er det. Ja. ja visst. Og så er han jo et petimeter på det. Og vi, ja, okay. det en sånn scene nede i klinikken der det var han, han eh, han på Lasses gym, han som skal få vaska de der greiene som han skal ha i seg. Ja. tre sånne små flasker med ting som sto utover. som, vi, som skulle stå og der var det Veksthormon. veksthormon selvfølgelig, veksthormon Og det, det, måtte stå, det var ikke sant altså, hvordan han holdt på med det der for å få det perfekt. Inn og ut foran oss og var sånn Der. Nei altså, veksthormonet skal stå hvorfor er det, tre, dette er veldig viktig. Det er åpenbart ja. viktig. Ja, eh, det er tre forskjellige farger på disse veksthormonene. <laughs> Og så, jo, så, kommuniserer jeg med fotografen mm. og flytter på kameraet. Sånn. Så har jeg en sånn liten monitor som jeg går med hele tiden. Så mm. kan jeg se det. Så kan jeg se. Litt sånn i forhold til lyset, men også litt sånn hvilken er viktigst. <laughs> Men da, da blir ikke den så synlig. Så, sånn. ja. Men det var ikke sånn det sprang. Det var, liksom, det var, ja, det var små ting. Ja, ja. <laughs> Stemmer. Ja. Nei, men det er jo bare sånn eh, litt uh, compulsive, hva heter det? Altså, tvangstanker, da, som også finnes. Ja. Obsessive compulsive. Men hårfargen til Ellen Margrethe var jo annerledes. Uff, ja. Var det en stor debatt? Ikke, ikke, <laughs> ikke, ikke Det var litt debatt. Ja, ja, det var litt debatt. Ja. Var, vi var så blonde. Sant? For Laila Goody, som spiller legen på sykehuset, som, ja. eh, og Vilma er blond. Mm. Og Sven var jo blond. <laughs> og så var det opptatt av altså, Vilma måtte på en måte få lov til å være blond fordi man ville få så mye ettervekst-issues. Fordi hun skulle ligge i koma så lenge. Hun kunne på en måte ikke være grisefresh i etterveksten. Altså, det ble så mye. Så, derfor ville Eros, som hadde maske han ville, ha, han ville duse meg ned. Det, sånn at jeg, jeg, fra, jeg var veldig sånn sommerblond, for her, vi begynte jo i august. Så jeg hadde liksom fått lysna håret. sånn sollysna det, og, og, han tok bort alt det sånn at jeg ble sånn skikkelig kommune. Og det skjønte jeg ikke noe av. at jeg skulle liksom, Hvorfor det? Hva gir det, liksom? Og, så, og da ble det mye, da prøvde han brunt, og så gikk vi tilbake til noe lysere, og så endte det med en, sånn, en litt sånn rødbrun. Men var, vi hadde mange runder, så jeg hadde veldig mange timer i, som du ikke visste om. I den ja, ja. Mange frem og eh. tilbake. Det var daglig en periode at vi prøvde nye farger. Mm. Men uh, utenom uh, Eller hva, hva, gjorde du av research for, både i skriveprosessen og egentlig helt uh, fram til uh, Masse. Litt sånn avhengig av hvilken del av storyen jeg var mest opptatt av. Mm. Det medisinske er jeg ikke sånn kjempeopptatt av. Mm. Uh, hvis jeg ser troverdig ut det de gjør, mm. så er det helt greit for meg. Mm. Hvem er, det som, er det noen som sjekker av det for deg? Ja. Altså, vi hadde lege på sett som kunne liksom si om mm. det så helt teit ut. Okay. <laughs> for det vil jo ikke jeg se, sant? Nei. Uh, men um, Altså det som står på tavlene, at det så liksom noenlunde ja. fornuftig ut? Jeg vet, vet hva, jeg, eh, jeg, bryr meg ikke så veldig om det. Nei. Så lenge publikum kjøper historien mm. og tror på at det som står der er dritviktig, ja, ja. så er det greit klart Hvis du skal liksom virkelig inn og, snakke om det og være i detaljer, så er det greit at det henger sånn noenlunde på greip, mm. men for meg er ikke det så mye Altså, Nei, det er mer situasjonen mer enn fakta da, som er ja. viktig for meg. Så jeg gjorde mye research på karakteren til Leif. Altså dette preppermiljøet, dumste tankegangen og liksom dommedagsfrykten. Hvor gjorde du det? Henne? Eh, mye på nettet. Ja. På sånne forum som finnes. Og litt sånn på Fortell om noen av de forumene. Ja, det finnes sånne forum som det som du ser i serien, mm. som egentlig bare er rippet fra det som finnes i virkeligheten. Som er et sånn forberedelses-dommedagsforum hvor de snakker om eh, hvor du skal flykte hvis eh, krigen kommer, eller hvis eh, solstormen kommer, eller hvis strømmen går, eller hvis sykdommen mm. kommer. Og hvordan, hva du skal pakke i bagen din, og hvordan du må ha en sykkel og motsykkel, ikke en bil, og hvor du må hamstre ting og tang. Og sammenligner de, da. Mm. Snakker veldig mye om det. Veldig opptatt av det. Ja. Så det gjorde mye. Jeg leste, jeg leste mye på det. Jeg leste en del bøker om den kulturen. Mm. Leste mye eh, sånne tankegods, mye tankegods som finnes på nettet. Mm. Og så gjorde jeg en del research på eh, litt sånn på sykdommen til Vilma, og mm. på den forskningen, den liksom meget eksperimentelle forskningen som Ravn og Unn bedriver der nede. Ja, ok. Ja. Så det er en, liksom en Er det en eh, Nei, det henger ikke på greip i det hele tatt. Nei, nei, nei. <laughs> Du, du, kan ikke bruke den til noe. <laughs> nei, det var ikke det jeg hadde tenkt. nei, nei, men altså, den, eh, Jeg vil ikke anbefale noen å prøve det. <laughs> Eh, nei, men eh, så gjorde vi mye research på, på liksom, selve liksom, Når vi begynte å finne location i Oslo, når vi fant alle tunnelene og alle, når vi fant T-banestasjonen Ja, Var dere rundt, liksom? Ja, ja, ja. Mange dager. Veldig gøy. Ja, okay. Senest for to uker siden var jeg rundt og så Kjempegøy. For jeg har blitt godt kjent med de som jobber i Sporveien. Ja, nettopp. Så nå tar du bare sånn her. Ja, da kan jeg ringe til Geir. Søndagstur. Ja. Nei, ikke helt fullt, for det er jo veldig strenge sikkerhetsregler. Ja. Men hvis vi gjør det liksom, i ordnede former, så, det, så, har vi liksom fått sett veldig mye. Ja. Brukte mye tid på det. Mm. Både for, for å finne, de det visuelle gangen, og liksom, følelsen og fuktigheten og liksom, stoffligheten i, mm. i, universet, men også for å få ideer til historier. Altså ideer til scener. Ja som du kan ta ut av studio og flytte til en location som ser bare mye fetere ut. Mm. Men, så, men, hele ideen om um, å bruke den Valkyrien stasjonen, ja. den kom eh, helt fra, fra den eh, Den har vært med fra du Nei, den var ikke med. Den, den, kom vi opp med etter ja, okay. Eh, den var, I den utviklingsfasen? Ja. ja. Det var faktisk, tror jeg, produsenten vår, Erik Fogel, som kom opp med ideen om Valkyrien stasjonen. Ja, nettopp. Var det vanskelig å få lov til å filme den der? Nei. Nei. <laughs> Eller ikke som jeg vet om, i hvert fall. Det kan godt hende noen gjorde masse som forhandlinger som ikke jeg vet om. Men eh, jeg tror det gikk helt. Ja. Så lenge vi var eh, trygge, altså så lenge vi fulgte deres sikkerhetsanordninger, hadde på oss hjelm og gule vester og ikke gikk der vi ikke skulle gå mm. For det er jo, det det er jo ekstremt minutter, eh, trafikkert. <laughs> ja. Hvert tredje minutt går det jo tog forbi. Mm. Så det må vi bare omfavne og ta med i scenene. Sånn. Men det er veldig farlig da hvis ikke du har kontroll på folka. Men det må være Da har du jo eh, Det er liksom one take, da. Du må, du må klare å eh, du må time det bra når de tagningene du skal ha. Ja, ja, men samtidig, hvis ikke du klarer det, så er det jo bare tre minutter til neste tog. <laughs> Så det er liksom akkurat nok tid til, liksom, <laughs> til å få skuespillerne tilbake i posisjon. Så gjør det til. Så det var veldig gøy. Mm. Uh, det her looken i serien, mm. altså bare sånn fargepaletten og sånn, er det noe Når begynner man å jobbe med sånt? Har du, har du et blikk Ser du veldig tydelig for deg i hodet fra starten av, eller er det noe som kommer til uh, underveis? Nei, det kommer til underveis. Ja. Det er ikke sånn at jeg har det sånn helt med en gang på, mm. på første manusstadiet. Det er spesielt når vi, fant, vi, bestemte oss for den locationen som du ser der, på mm. Valkyrien stasjon, mm. så gir den en del hint yeah. om eh, liksom eh, tekstur, farger Det er liksom et kobbertak der som ikke er så lett å se her. Ja, okay. Det er sånn gult kobberstikk. Mm. Og så er det grønt og svart og sotete. Men vi har jo også satt inn våre armaturer her som gir det lyset vi vil at det skal ha. Mm. Og vanligvis er det jo helt mørkt der. Ja. Du ser jo ikke den togstasjonen uh, vanligvis. Nei, det må du følge veldig godt med. Du følger veldig godt med, mm. for det er ikke noe lys der. Nei. Uh, så når vi liksom bestemte oss for at ok, her er hjertet, liksom, dette er midten av edderkoppnettet, mm. og så har du en, en dør inn der til venstre, mm. så er det en dør inn tilsvarende til høyre, og der skal vi ha Vilma, der ligger Vilma, der bor han, og mm. der har vi klinikken. Mm. Så da må vi bygge studio. det er jo Begge de rommene er jo studiobygget. Mm. Så da må de matche til en viss grad og snakke samme språk som Stemmer, det du har, ser. Har vi det? Her har vi ja, en plugin. Her har vi en still ja. fra det. Så dette, det du ser her, er Studio A på Norsk Filmstudio eh, på Jar, ja. som ble bygget i 33 eller noe sånt. <laughs> Noe sånt tidlig på 30-tallet. Og eh, har stått liksom eh, ja, i nesten samme stand som da, mm. men eh, liksom litt oppgradert, men ganske gammelt. Mm. Vi brukte alt. Vi brukte hver kvadratmeter av det studioet. Så veggene du ser der, er studiosveggene ja, bak der. <laughs> Og trappen du ser helt til venstre, er trappen som er i studio. Så vi har liksom bare brukt alt, og, og alt du ser, har vi bygget, da. Mm, mm. Ante, ante veggene. Og laget brukt mye tid på å få det til å se ganske gammelt ut, og fuktig og rustent og skittent og mm. ja, autentisk. Men det, det, du sa til meg, jeg spurte om det var noe som hadde overrasket deg når du så det på, på TV, mm. så nevnte du at du så så vakkert ut. Ja, Eh, ja, vakkert og vakkert. At, ja, men det hadde en eller annen form for eh, altså, Estetikken, estetikken overraska meg nok litt, ja. Mm, mm. jeg opplevde det som men det handler om lyssetting og selvfølgelig med Dengstad sin jobb og med mm. Johan Fredrik og bildene. og hvordan man men det, og det, det, fikk jeg ikke helt øye på nede i studio. Der var det mer, jeg opplevde det som skitnere. Ja, ja. Mer forsoffent enn det jeg syns at det har som for skjermen. Mm. Mm. Eh, hvis vi snakker litt om klipp eh, Var det noe når du så liksom, scener du hadde vært i, som mm. som du ble overraska over du så liksom, hvilken effekt det hadde, eller hvilken plass det hadde i historien? Ja. ja. Uh, vi fikk se litt sånn underveis. Vi hadde, vi se, vi hadde, sånn, vi hadde to bolker. Mm. Den første bolken var 1 til fire episode 1 til fire, og den andre bolken var det de siste fire. Mm. Og midtveis i det fikk vi se litt klipp, og så på slutten fikk vi se klipp. Og det var utrolig nyttig at vi gjorde det. For mm. det, det, der som vi etter hvert har begynt å kalle valkyrisk, <laughs> den valkyriske sjangen da, den, den, var jeg nok ikke helt klar over før jeg så eh, på den første midtbolken, fikk se et klipp. Det klippet der Leif kler seg ut som politimann og kommer ja. til leiligheta til UNN Eh, episode to. <laughs> Episode to. Eh, første gang dere møtes. Ja, første gang vi møtes. Um, og, og, der jeg vi, jeg vi, spilte det på Blodig alvor, altså spilte det ordentlig på liv og død. Og, og, for min del er det jo skrekk. Sant? Det er jo svære ting som skjer. Det står en fyr der og sier han er politiet, jeg forstår at han ikke er det. Mm. Og da blir du jo veldig redd for hva er det mannen vil der, liksom. Mm. Så for meg var det store følelser og store <laughs> tanker, og så ble jeg veldig overraska når jeg så det klippet om hvor morsomt det var. <laughs> At det var så mye humor i det. Ja. Skal vi se, jeg har funnet det fram her, jeg. Skal vi se. Hvem var det? Han heter Knut. Knut. Austbø. Hvordan det? Og dere er gift? Nei. Han bor her? Nei, han var bare på besøk. Så du bor alene her? Ingen barn? Nei. Men var det dette du ville spørre om? Du var altså vakthavende lege på Nevrofysiologisk laboratorium den 8. august. Det vil si at du personlig var ansvarlig for sikkerhet, utstyr og personale. Jeg var veileder for tre av stipendiatene våre. Det var ingen av dem som tok det utstyret. Og dette utstyret, da, er det sånn at det kan være av interesse for noen utenfor sykehuset? Ikke som jeg vet om. Så du tror det er noen som jobber på sykehuset, som har, som har gjort det? Eh, jeg tror eh, egentlig ingenting, men jeg ville ikke blitt overraska om noen hadde glemt å melde fra eller bare lånt det. Ja, for enn så lenge så er det jo bare du eh, som er mistenkt i saken her. Jeg er mistenkt? Du er suspendert, du. Er du ikke det? Jo. Ifølge loggen så brukte du nøkkelkortet ditt for å låse deg inn på laboratoriet klokken 18.58. Stemmer det? Det stemmer sikkert. Det vet jeg ikke. Hadde du da noen andre med deg? Nei. Fikk ikke besøk av noen som eh, ville inn? Nei. Nøkkelkortet ditt, da? Hvor er det nå? Det vet jeg ikke. Det finner jeg ikke. Mm. Det er ekstremt viktig at du ikke lyver for meg nå. At du forteller alt du vet. Ja. Da tror jeg jeg har fått eh, alt som jeg trengte. Så skal du ha takk for tålmodigheten. Du, hva er navnet ditt? Mm? Kan jeg få navnet ditt? Ja, vet du hva, da, da Skal vi se, da er det en siste ja, time må ja, å, nei, nei, Da må jeg dessverre ta den telefonen fra deg. Hæ? Ja, Hvorfor det? Det er helt standard. Bare, standard? Hvorfor skal du ta telefonen? Jeg skal ikke ha noe ringing her nå. Bare, Hvorfor kan jeg ikke ha ring? Nå sier jeg at du skal gi meg en telefon, så gjør du det. Nei, du får gi meg telefon. telefonen. Nei. Nå må du slutte. Eller får du ikke telefon? Au! Au! Rolig. Gi meg telefonen. Ro deg ned, Sara. Ro deg ned. Ro deg ned. Vil du snakke med Ravn? Vil du snakke med Ravn? Vil du snakke med Ran? Ok, ro deg ned. Så gjør du som jeg sier. Var det bare Ellen Margitte som eh, ble overraska, eller fant dere noe nytt inni der når dere, når dere klippet, eller? Nei. Når er det liksom Nei, den ble sånn som jeg trodde den skulle Sånn som den var skrevet, egentlig. Ja, ja. Jeg tror ikke det er noe som er tatt ut der, eller Så du visste at den kom til å bli gøy? Ja, ja. Jeg <laughs> Men nå begynte du litt eh, seint, for det, liksom det første så åpner han døren, og der står han i politiuniform. Og det er mm. liksom første Da har vi sett Leif i to episoder som en litt sånn ja. gæren, paranoid fyr under jorden. Som mm. plutselig ser ut som en politimann og prøver å le leke det. <laughs> Så det er sånn Jeg syns det er en kjempegøy scene å skrive. Mm. Og eh, å regissere. Vi brukte én dag på hele den scenen der. Du var ganske sliten der på slutten, ja. tror jeg. Ganske... Jeg hadde utrell, bloduttrellelser på Jeg hadde bedt han så mange ganger i låret. Og fått en kilevink her og der. det, ja, det ble litt slåssing der. Ja. det er jo jævlig lang dialog, sant. Så jeg liker å jobbe sånn at hvis skuespillerne kan teksten, så har jeg lyst til bare filme hele tagningen. Mm. Eh, eller i hvert fall store deler. Jeg tror vi delte scenen opp i to. Mm. Og så filmet vi liksom alt fra den ene siden og alt fra den andre siden i to utsnitt. og så jeg betaler egentlig bare sånn nøye. Hvordan er det liksom set, setupen her? Hvordan er det gjør det? Nei, sånn, så her har du først en, en situasjon i gangen. Ja. Når han kommer, og på slutten når de slåss. Mm. Og sånn. Så da filmer vi gjerne Gjør vi oss på en måte ferdig med det, men ikke slåssingen. Den okay. vil jeg gjerne vente med. <laughs> Ja, ok. Hvorfor vil du det? Nei, fordi de blir så slitne, og så kan det plutselig bli en sminke. Plutselig blir det blodutredelser. Ja, det kan jo <laughs> fort skje. Og Så ja. mister de energi hvis ja. du tar den med en gang. Ja, ja. Så eh, hele den dialogen i stuen. Mm. Altså Først på kjøkkenet, og så i stuen, og så kommer liksom slåsskampen til slutt. Ja. Så da, Jeg husker ikke helt hvordan vi, vi delte det opp, men vi, vi tok vel midtveis cirka, og så mm. stoppet vi. Mm. Ja. Og, så, og hvor mange, du, hvor mange tagninger tar du av eh, Eller hvor mange setups er det dere tar på uh, for å dekke liksom inn? Her tror jeg vi har sånn til sammen rundt 14 bilder. Hva vil jeg si? 14, 14 innstillinger ja, okay. i hele scenen. Ja. Men eh, eh, ja, det er håndholdt hele greien, så mm. du kan justere litt sånn underveis. Mm. Men du tar gjerne noen større bilder først, og så går du inn og så gjør du liksom nære, nære bilder. eller Litt avhengig av tekst, spesielt for ja. Sverre, fordi han har så jævlig mye tekst. Ja. Så i begynnelsen så var det greit å få, la han få å begynne kanskje på en vite for hun har mindre tekst. Okay. Sånn at hvis Pål Sverre skødder så, så gjør ikke det noe stort, så ikke det et problem. Så kan han bruke noen tagninger for å komme inn i teksten. Mm, mm. Fordi at han må liksom huske veldig mye. Ja. Så jeg tror vi begynte i din retning, og så er det litt sånn at solen går sin tur over himmelen. Ja. Så du må kompensere litt for det òg. Hvordan må du kompensere for det? Nei, Vi hadde sånne svære kraner utenfor vinduet som bare pøste masse lys. Eh, lyskastere altså pøste lys inn gjennom eh, de fire vinduene i stuen og, ja. og kjøkkenet. Sånn at det skal bli jevnt? Eh. Ja. Mm. Og så må du blende litt når solen går forbi. Ja. Ja, ja. Sånn at ikke du får flere skygger. Men hvor, hvor frie er dere til å liksom bevege dere rundt i stuen, eller hvor, eh, hvor låst er dere til? Ganske fri når vi blokker. <laughs> Okay. Fordi at, altså, fri til sånn at du kommer med forslag til sånn, ja, sånn, ja. hva som kjennes organisk. Hvordan tenker jeg at jeg ville gjort dette. Mm. Men etter hvert som vi, når vi begynner å, skyte det, så må vi forholde oss til hvor kameraet er i større grad. Når det er håndholdt, så er det jo ofte eh, større frihet, fordi at kameraet kan følge deg. Men da har du også gjerne liksom, foretrukne utsnitt. sånn at du får liksom Men når kameraet står i ro, så er du nødt til å forholde deg til hvor kameraet står. Mm, mm. Um, ja. Og um, er det mye Altså når dere, dere hadde ca. 110 opptaksdager? Eh, ja, akkurat 110. Ja, nettopp. Mm. Uh, og så er du i klipp, og du forteller litt om at du sitter og skriver om og legge, la inn den her eh, lille monologen til, ja. til Leif. Det, har dere noen sånn reshoot-muligheter til å gå inn og ta, og, eh, ta pickups på ting dere ser dere mangler når dere sitter og klipper? Det har vi. Eh, men nå klipper vi jo også underveis. Okay. Så allerede etter to uker så hadde jeg mulighet til å se de første dagene som vi filmet grovklippet. Ja, sånn, ja. Altså, og jeg altså hadde, jeg hadde tre klipperom rett ved siden av studio ja. i gangen ved siden av. Så jeg kunne gå rett fra studio og se. Så hvis jeg var usikker på en scene jeg filmet en dag, så kunne jeg si det til klipperen min. Mm. Da, kanskje du bare ser på det materialet her. Jeg er ja. usikker på om jeg har det jeg trenger. Mm. Spesielt nærbildet til UNN. Trenger jeg det, eller har jeg det liksom dekket? Mm, mm. så kan han sette det sammen, så neste dag kan jeg komme og se, for da har jeg muligheten til å gå inn, inn i studio og filme ja, det bildet. da. Det gjorde vi noen ganger. Ja. Veldig sjelden, egentlig. Ja. Men noen Hvilke, ganger gjorde vi det. Hvilke, hvilke ganger er det man gjør det? Eh, typisk sånn Det er en del sånn skjermaction i serien. At uh, en karakter sitter og skriver på noe på en skjerm, mm. ser på en skjerm, <laughs> og så ser han på en annen skjerm, og, så, og så, skal han ha en reaksjon på noe. Typisk sånn som kan gå litt fort, eller kanskje fordi at du har så mange sånne scener, mm. så er det tendens til at du samler de sammen. Yeah. Og så tar vi gjerne en eh, halv dag hvor vi bare skyter reaksjonsbilder på skjerm. Yeah. <laughs> Og da er det lett for at du glemmer et bit fra én scene i en episode. Okay. Uh, jeg husker spesielt episode to er ganske mye av det. Mm. Hvor eh, Leif Theo viser shelter-ideen sin til Leif. Ja. Denne, han har en sånn plan, en veldig stor plan. Ja, er, den, er, det, er den shelter-ideen hentet fra et sånn nettforum? Er den ekte? Den, ja, den er ikke ekte. Det er vi som har designet den. Ja, okay. ja. <laughs> <laughs> Men uh, den er inspirert av Ja, skjønner. Uh, eh, Shelter-ideer, da. Ja, mm. det var ikke meningen å avbryte. Nei, nei, men, ja. Eh, men det er typisk sånn, <laughs> det er sånn eksempel hvor du trenger det øyeblikket hvor Leif ser bort på den andre skjermen og oppdager ja. at Vikebø står oppe. Og, ja. Sånn skjønner, så de må, der var det en del Ja, noen sånne ting. Og så noen sånne noen sånne innklipp, medisinske innklipp og sånn, som mm som er så komplisert teknisk å lage at ikke de ikke finner tid til å gjøre det under innspillingen av selve scenen. Mm. For da har jeg lyst til å fokusere på å få skuespillet inn. Men da trenger du liksom skalpell, skjære gjennom, skjære gjennom kjøtt. Og. Ja, ja. Så. Kult. Som vi da tar helt til slutt, når du har klippet det. <laughs> Skjønner. Ja. Du, eh, Tiden vår er ute, men eh, hjertelig tusen takk for at dere tok dere tid. Det var veldig gøy. En varm applaus til Ellen Birgit Winther.